okolnosti su takve da ti to više, to je sad došlo u takvu fazu, da se sad i država to umiješala. Služba bezbjednosti. Sad sudi se tim petastorice nekim većim glavljama, ja ljučima slušao. Suđe nije ide. ide. Što, šta je bilo? Pa, je premali atentat na, na mufti. Bože, sveće. Pa to baš je onak, znači, i ponavlja se to vrijeme, ovaj, kad se sukobili. Ovo je neznanje, ali to je neznanje. Pa po istim principima su se skobili sa sahabima. Nije im se svidio šta su oni rekli. Oni kažu, Haridžije su rekla, Alija i Moavija su problem ovog umeta. Ako ubijemo njih, riješili smo problem. I hop, sjednu i dogovore, sjedemo obojicu ubiti. Aliju su uspjeli ubiti na sabahu, Moavija se razbolio te noći i poslao zamjenika i ubili njegovog zajednika. Kao Moavi nisu Pa razbolio se i nije došao na Sabah i zato su ubili mm. njegovog zamjenika. Kaderom. Allah, pa a je umro onda onako prirodno. Prirodno. Ali ubili, htjeli su ga ubiti i I sad i ovo, šta su oni zaključili u Novom pazaru? Oni su zaključili, imamo, pro, imamo problem, koga nam je najveći problem? Muftija. On nam najviše problema pravi, nije ćemo raditi kako treba, ne da u džamijama da se provodi. Ali ovo je puno Muftija magistana, kako njemu je ono, čini što svi dobro. Zubor, često, jesu. Ovo je dobar mišić. Ha? Pazi, oni su zaključili, on, on održava u džamijama notarije, on e, ne da nama da mi sprovodimo sunnet, e, ovo ono, i šta nam je problem, problem nam je on šta ćemo, hajmo njega smaknuti, bit će, bit će dobro. Ali sad, oni to je A što je s onim Beogradom, Mohamedom, kako se nađe, što moj otak bio, što se on sa svojima i Oni su struje, oni su sebe sad proglasili zvanično rejsom. Ko, onoga? Mm. Što mu žena Gordona? Jeste oni su zvanično se sad proglasili. Sad ja kažem, tri struje. Ti koji su već ranije bili u Slavsevnici, ona druga struja koja je iz Beograda, koja je pokrenula sve to gdje su doveli tog novog svog rusa. kako je po tvojom mišljenju? Ja sam njega slušao, bio je on, bio, bio, bio je ovaj drugi magistar, bila ona srpkinja, ona njih, ona, što će ona pozivati, ima nema temelja ovjerena. I gledao se. I oni su to razpali, da nije onaj Beograd, često puta, a, a etima onoga, svidio se, da, ali on, mislim, Ne, on, na, ja sam se iznenadio, ja sam gledao tu jednu raspravu, on, on nema, ne, ne, on govori neke ajte, ali nemaju veze s tim. A meni je iznenadilo što ovi nisu odgovorili, pa ne, ne, ne, ne, ne, nije regovo, ja se šutio jednu za kotogravanje. Pa to je problem, a ne, on je dokazao to eto mi sure. Ja nisam razumio ajte, što sam kotova vidima pobio ovaj boli, od nije to tako svaki, to svaki sad je To je problem taj, to je problem taj, što nisu odgovorili kako treba, nažalost. Jer taj ajet nema veze s tim. Pa kako znači, oni tamo ajet stoji, leji se reke minu, leći i minši. Ti nemaš nad njima nikakvu onaj... Kao, kao vlast, kao ovo. Međutim, vilajete ovde, šta je ovde vilajete? Pa ću to, jesi gledao si ti čovjek? Gledao si. Eto vidiš. Pa, pa šta sad, ko, kako to je? Jel' što se to... Pa šta ti jasno? Ovi su postavljeni taj što je iz Beograda došao, taj što je govorio ti metima, njega je postavio beogradski režim. A otak sam bio film, otak sam bio, sam sam porijekao, mislim. I ono vašim porijeklom, međutim, <clears throat> belgradski režim, narošto služba državne bezbjednosti, znači da nekako njeva ta služba je ostalo, postavili su njih u namjeri da prekinu sve veze muslimana i Srbije sa Sarajevom. Dok sredački muftija, ne on je zvanično pod rijasitom Bosne i Hercegovine. I on želi te duhovne veze. Ovi ne, ovi kažu mi sa Sarajevom ne želimo imati ništa. Dobro. Naš centar je Beograd. A ovaj kaže kako će meni Beograd biti centar duhovni. Dobro. Sarajevo je naš duhovni kao centar u tom nekom smislu. A on sad filozofira pa kaže duhovni centar je Mekka. To on filozofira, ne toli Mekku, ne toli i ove stvari, nego onako samo priča gluposti. Mislim, nisu gluposti u smislu da je to tako zaista, ali u smislu šta on želi s tim. I ona je treći stari imao što je spodan je bila televiziji, pa frka, pa znači njih dvojice. On je, njega je taj stari, njega je postavio taj iz Beograda. Aha, to je sad nejasno, no. Eva bila zatečena, da je bila zatečena. Njega, njima u principu ima vojvođanski taj e, mešihat, bio je kosovski, prije se sad odvojio. Znači to da. I ima beogradski, ima e, srčički i da tebe pozove ta jedna kako se zove ona ona srpska kako ona ona, ona srpska kako ona mora da tebe ona mora znati to što ja, ja ne znam puno da te poznam pitanje a ona šta ona zna da ona mene želi ne da je ona kako ime ona ona ona ta voditeljica ona pa ona mora ima znanje pa ona nije mogla pričati mislim ja da sam ja bi posle neka pitao druga pa šta pa što se pita pitaš kad nemaš temelja ona sam pita pa ma znam onda fizuka da što ona zna pomalo pa se razumije ona reče ne zna reče mutija znaš šta je onda to Znači, to je tako zapisano. U Bosni toga nema toliko, imaju dvije tako, mislim, manje više, dva vjetrića. To je. Pa mislim, dobro mi priznajemo, mi sam priznajemo naš, naš tu, tu, reći to, ima malo ono, odudaranje, mi baš, nema kod ove normalne. Pazi, da ti kažem nešto, tamo su stvari potpuno drugačije. Ovdje je država uz islamsku zajednicu. Razumiješ? Međutim, tamo, tamo je rodio se taj problem što i sam režim postavio ovo iz Belga. Znači sad je malo udar bio i zato Zukorlić kad govori često upućuje pisma vladi, upućuje pisma ovom, zato što zna da ako dolazi problem. Odakle vjetrovi pušu. A ja hoću opet da nije, onaj, da nije ono igrač u Belgradu. Jer mora tako, tamo sam okređeni, bilo me to za pravo žanje, pa ovo, pa problemimo. Pa možda on tako to da, da, da budu mil, da je ne bila, a možda u stvari nego ne znam, mogu vidjeti da musliman da nije, kako tako može... Allah će sud svima. Pa sigurno to je... Ovo ja ne ulazim u to što se tiče toga. Dobro, dobro, znam. <clears throat> Da mi krenimo svojim poslom. Se može istrati, se može istrati. Može ti jem piti. Ja se plaho ne petljam u to jer ovaj... Ono su da vrata što na to je Ja bi radio da znam, ja bi ošao dole, ja bi stao. Pričao bi neke stvari. Slopovi, to je velike, velika narod, ima čovječe, pa to je ogromno kakve knjige. E. Ja mislim. Bismillahirrahmanirrahim, pošto imamo vremena do pola 11. Sad bi pogledao. 40 minuta. Da maš poslušao. الجمع بين علوه وقربه وزليته وبديته Sad šeh nam govori, znači govorio je predavno u šta se vjeruje. U Allaha, u meleke, u poslanike, u objave, u sudni dan, u- da je određeno i dobro i zlo. Zatim je rekao da vjerovanje u Allahova imena i osobine spada a, u vjerovanje u Allaha Đalešanu. Znači dio vjerovanja u Allaha Đalešanu i vjerovanje u njegova, njegova imena i njegove osobine. U te, rekao nam je še da u njegove osobine vjerujemo onako kako je to došlo i kako je rečeno u tekstovima, bez iskrivljenja teksta i značenja u tekstu, bez poređenja toga sa stvorenjima, bez negiranja nekog teksta ili neke, ili neke osobine i bez uloženja u kakvoću kakva je ta sudbina i ostalo. Zatim nam kaže, sad navodi nam ovdje kroz, kroz tu knjigu neke te Allahove osobine. Jer najviše razilaženja među muslimanima u sektama je upravo u vezi sa imenima i osobinama. I to je suština i sržak ide. Kao kaže nam kaj nešto najplemenitije što je došlo u objavi. A to je da rob spozna svoga stvrtelja. Da zna što više o njemu. Kako će znati više o njemu? njegovim imenima, osobinama i tako dalje jer ga ne možemo vidjeti na ovom svijetu, možemo ga znati jedino putem tih imena i osobina objavljenih u Koranu i Sunnetu. Pa kaže ovdje šejh, Allah nam je spojio, odnosno spajan između Allahove uzvišenosti i njegove blizine, i njegovog praiskona i njegovog za, zauvijek postojanja. Rekao uzvišeni Allah Đelešanu huval al awad, wal ahir, wal lahir, wal batin, wa huwa bi kulli šeji in alim. On je prvi, i on je zadnji. Šta znači ta dva Allahova imena? El Evvel znači prvi, prije, ček, prije koga niko i ništa nije postojalo. Znači Allah je odvijek. Nikad nije nastao i prije njega nije ništa postojalo. Wal ahir i on je zadnji. Znači sve može nestati da i proći, a on ostaje Znači on, za, on je zauvijek. Al-Zahir wal-Batin wa huwa bi kulli shay'in alim i Allahovo ime Al-Zahir i Al-Batil i on je taj koji sve zna. O Allahovi imenima Al-Zahir i Batil bit će posebno poglavlje pa ćemo ih ostaviti za kasnije. Ovo tu ima na to zvikani večeri zikrita, dole ima tako. Mm. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت I rekao uzvišeni, a ti se osloni na živoga koji neće umriti. Govorili smo prošli put tumačeći ajatul kursu, što znači Allahovo ime Al-Haj, da je to život, odnosno savršeni život kome nije predstojilo nepostojanje, odnosno kome nije prethodilo nepostojanje i kome ne predstoji nestanak. Alladhi la yamut. Također Rošanu kaže وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ oni je sveznajući i oni mudri. Allah al-Hakim al-Habir i oni mudri i sveznajući. Allah ima al-Hakim ima dva značenja u principu. Prvo je sudija. Onaj koji sudi među robovima. Jeste. Znači, on sudi među robovima i njemu pripada sud. I zato ono što ono naziva one koji su prihvatili presudu drugih stvorenja i tako dalje, zamijenili njegovom predstavom, su nevjernici. Znači, koji a, prihvate to tako i žele drugo. One koji, koji su otišli, naime, bila je presuda između dvojca sahaba su se onaj, nešto se sporičkala, imali neki spor i musliman je govorio, idemo poslaniku da nam presudi. A monafik je rekao, ne, idemo jevrejima da napresude. Pa je Alšanu nazvao to tako da, da se odbije poslanikova presuda, to je Allahov zakon, za neku drugu, nazvao da su to lice mjeri i monafici. A ovo je sad kod nas ovdje stanje, kada ovi židovi kjafir presudio, mi moramo to prirati. Što se tiče nas, mi smo dužni, najmanji stepen je da čovjek vjeruje da je Allahov zakon najbolji i jedini ispravan. Znači, to, to je ono što vjeruje, da, da vjeruje čovjek. I zato sam ja rekao, ko vjeruje da je drugi zakon treba, da je bolji slično ili da je isti, ne vjeruje. Ali ko vjeruje da je zakon Allahov najbolji i da je onaj koji treba da se primjeni. Međutim, na njemu neko primjeni, ne njegovo volju. Ne može to izmijeniti, neće biti greša zbog toga. To je grijeh nekog drugog. Ko će biti odgovorno za to Allah zna? Mi moramo, kad se ona osu presudu, moraš plaći, moraš plaći, gledaj. To je drugo, sad kažem, nije, nije to, nije to našo voljom, nije, nije uopšte. Nije bi se napravio par Ne. Je li ovo u redu? Znači, kad šeh ovdje kaže spajanje između Allahove uzvišenosti i njegove blizine, misli se da je Allah rešeno svojim bićem iznad stvorenja, iznad naše, ablizuje svojim znanjem, svojim sluhom i svojim vidom. Jer ovdje kaže, ovaj, sve zna, e, sve čuje i tako dalje. Znači, on je prvi, prije čega nije ništa postojalo, a on je i zadnji. Znači, kada sve prođe, postaće Allah svojno da za uvijek. Imamo sljedeće, kaže ih ovdje, Allahovo znanje obuhvata sva njegova stvorenja i pojedinosti o njima. Sada, savršenost Allahova znanja. Rekli smo da savršenost Allahova znanja ogleda se u tome što Allah zna sve šta je bilo. Što je od uvijek znao šta će biti. I što zna šta bi bilo kad bi bilo nešto Tu se ogleda savršenstvo Allahovog znanja. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها I on zna sve što ulazi u zemlju. I sve što izlazi iz zemlje. I sve što se spušta s neba. I sve što se uzdiže ka nebu. Šta se to uzdiže ka nebu? Ima puno stvari koje se uzdižu ka nebu. Znamo šta, je, šta ulazi u zemlju. Mogu to biti životinje neke koje imaju svoje jazbine ili sve drugo što samo lečano zna. Šta izlazi iz zemlje? To mogu isto biti te biti koje izlaze iz zemlje i ostalo sve što Allah zna. A ono što se spušta s neba to su oblaci, kiša i sve drugo što Allah zna a što mi ne znamo. Ali šta se uzdiže ka nebu? Uzdižu se duše, uzdižu se dove, uzdižu se dobra djela. Poslani se nam kaže, dobra djela se čovjek dižu ka Allahu ponedjeljkom i četvrtkom Pa se prihvati što se prihvati, a odbije se što se odbije, što je iskreno, a što nije.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 Samo ih on zna. I zna sve što se dešava na kopnu. I sve što se dešava u vodi. I svaki list koji padne, on zna za njega. I svaka trunka u tamama zemaljske zemlje i sve što je i svježe i sve što je osušeno nalazi se u jasnoj knjizi to je Lehul Mahfuz. Znači, knjiga koja je Allah Đelešanov zapisao sve što će se dogoditi do sudnjega dana. Znači, Lehul Mahfuz, pomno čuvana knjiga, je kako bliži ima muslim, Allah Đelešanov je stvorio pero. I to spominje se u hadisu, prvo što je stvoreno, stvoreno je pero. I zato se u Lema razilazi koje je prvo stvorenje. Pa jedan dio učenjaka smatra da je prvo što je stvoreno pero, jer u hadisu to kaže se prvo što je stvoreno je pera. O tako je. Međutim, na osnovu drugih tekstova, većina učenjaka, među njima i šehovi sadnice mi je kažu hadis prvo što je stvoreno pero, to misli se na ovaj svijet dunjalučki, od neba i zemlje. Ali prije pera postoje arš, postala je voda, kako se navodi neki hadisima, kakva voda samo Allah zna. Znači, poslije se nam kaže, ovaj, da je, da je Allah za jednom stvorio sve, a bio je njegov arš na vodi prijestor. I zato ovaj, većina smatra da je prvo stvorenje arš, a prvo stvorenje od ovo zemaljskog svijeta pero. I kada je stvorio pero? A mi je zemlja prije stvorena. Nije. Prije je pero. Pero. Pa je zapisano sve što će se dogoditi, pa je onda počelo stvarati. Ako živi stvorenje, ode. Ne, meleci su stvoreni prije. Pa džini. Džini su postojali, jer ribli sve će postoju. A od ljudi je prvi stvoren Adem. I po većini, onako, mm, što se nema jasnog teksta, može se naslučiti iz Ajeta iz Hadisa, da su meleci bili stanovnici nebesa, a džini stanovnici zemlje džini, stanovnici zemlje. I onda su činili nered i fesad na zemlji. A Azazil, tad se zove Azazil, kasnije Iblis, je bio među dobrim i pokornim džinima, tako da je unaprijeđen i bio je na, na, nebu s melecima. Ali nije bio melek. Nije bio melek. Ali ono što se raz, ovaj, raz, njoga razilazi tu da li je bio melek ali nije? Kad Fina u Kur'anu piše da je bio jedan od Pa zato što je spomenuto u nekim tekstovima da je bio s melecima i uz meleke. Razumiješ mi? Međutim, u suri Kef ovaj, kaže se da, da ja sam kažem kaže mi ne uđi. Međutim, ovdje ima priča min, šta znači min ovdje? Jer ti, ti harfovi u Kur'anu, inače u arabskom jeziku, ne imaju značenje samo po sebi, nego značenje prema kontekstu. Znači ona je, i Allah subhanahu ta'ala naredi melecima da se poklone, znači ja bi shvatio, i ne, a ibli se uzdoholi i ne znači i one među melecima, znači svako bi shvatio čovjek meleke, i one meleke. Tako da rasprava postoji, međutim, po ispravom mišljenju, znači je dio e, od džina. I onda tek dolazi stvaranje Adem alaih sallam, E, e, e, još zna se da su meleci nepogrešila bića, da ne mogu Allah tako stvorio, tako? Pa i to je jedan dokaz da ne može biti. Da on pogriješio. da ne može, da nije mogao biti meleci. Reći dokaz je da on kaže, halak mi na, gorio sam je zvak, znači, opet, nije se da su džini stvorili. Dobro. Eee... Dalje Alešanu kaže Ona tahmilu min unse vola tadaru ila bi ilmi. I svaka ženka, znači kad kaže se ženka, misli se na sve, svo žensko a, i među, među živim bićima. Zanese, to je zatrudni, i rodi sa Allahom izdanjem. Allah zna za to. I to je ono što jedino Alešanu zna. Znači trenutak kad je neko oplođen se jedno radilo se ljudima ili o drugim nekim bićima. To zna samo Allah Đašano, a ljudi to otkriju kasnije u kasnom stadiju. Da li se to dogodilo ili nije. Vi talimo ono Allah ala kulli še'in kadiru, ono Allah kada hata vi kulli še'in ilma i vi znajte da Allah Đašano je svemoćan i da Allah svojim znanjem obohata sve. Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah je onaj koji obskrbljuje i koji je neizmjerno snažan. To je što se tiče Allahovog Ono je od uvijek i za uvijek i ne može se dogoditi da naš šanu nešto ne zna ili nije znao ili da pogriješi ili zaboravi nešto. To je osobina Allahovog znanja subhanahu wa Da Dalje kaže šeha ovde, Allah uh, potvrda sluha i vida Allah sve. Znači osobina da Allah vidi i da sve čuje. Lejsa ke mitlihi šeji vohu osimu il basir. Ništa nije kao on, a on sve čuje i sve vidi. Ovaj ajet, inače učenjaci smatraju temeljnim ajetom u poglavnju imena i mi u svakom znanju, u poglavlju znanja u šrijetu, recimo u vjerovanju u akidi, u, u namazu, u zekatu, imamo neki šrijetski tekst koji se smatra glavni, koji je centralni za tu temu. Uvijek, svako u poglavlju. Zato je vrlo važno to znati. Recimo za namaz. Ima onaj namaz, vrati se, jer ti nisi, vrati se, klanja, jer ti nisi klanja. Kaže Ulema, svi, u svim mezimima, taj, taj hadis je centralni hadis za namaz. On nas uči kako se gleda. I sve što je u tom hadisu spomenuto, to je ruk. Bez toga namaz ne, ne može biti ispravljen. Navodim kao primjer. Ima hadis u muslimu sahih od Ebu Bekra da je rekao poslanik nam je naredio zekat od deva toliko, od stoke toliko, od brava toliko, u, u, u zlatu toliko. Taj hadis je centralni za zekat. Na osnovu njega se rješavaju i donose fetve o zakatu odovi. Ima hadis džabira, recimo. Čak ima posebne knjige džabira o hadis o hađu. Šta to znači? Znači, džabir bio s poslanikom, od poslanika stavljeno je pisao poslanikom hađ. Od izlaska iz Medine do povratka u Medinu. Sve to je podružaj hadis jedno dvije strakce. Ima muslimo zbirci, ima drugim zbirkama. I zato učenjaci kad kažu hađu, dakle učimo hađu, iz džabirovog hadisa. Što je u džabirovom hadisa spomenuto. Kasnije se dodaju drugi tekstovi na to, samo pridodaju ovo, ono, tu znači, ali to je neki centralni tekst. Kada, kada su pitanje Allahova imena i osobine, ova jajet je centralni tekst. Zašto? Zato što sadrži negaciju da Allah Đelešanu sličan njegovim stvorenjima. Ništa nije kao on. I zato imam tahavi svoja kini kaže La te bluguhul evham, la te drikuhul evham. Njega mašta ne može dok učite niti razumu shvatiti. Znači, ne može se maštom to ovaj, dok učite i shvatiti, zato ništa nije kao on. To je negacija. Međutim, imamo dole ispod potvrdu, vaho se mi ulbasi, a on sve čuje i sve vidi. Znači potvrda tih osobina. I na osnovu ovoga naši učenjaci kažu da je najispravniji metod, metoda sunneta kad su u pitanju Allahova imena osobina. To je potvrda onoga što je, odnosno negacija da Allah nešanu uliči njegovim stvorenjima i da ima kakve veze u tom smislu s njima. Nema. Ali potvrđujemo sve ono što je on rekao svoje osobine, jer Allah to potvrdio nakon te negacije. Ali samo negirati, a ne potvrditi, to je manjkavno potvrditi, a ne negirati isto, to isto tako mentor. Nego potvrđujemo ono što je rečeno, a negiramo da liči njegovim stvorenjima. U. Inna Allahe ni ima i idukum bihi, inna Allahe kane se mi abasira. Allah vas savjetuje najljepšim savjetima, a zaista on sve čuje i sve vidi. Jel u redu, Imamo osobinu Allahovog htjenja i volje. Znači Allah hoće neke stvari i želi neke stvari. Ali ta, to htjenje i ta volja je nije kao naša volja i naše htjenje, nego onako kako dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا A zašto nisi kad si ušao u svoj baštu rekao bude ono što Allah hoće, to jest maša Allah, i nema ni snage nikakve osim kod Allaha i kroz Allah. Znači, maša Allah. Mi kad kažemo maša Allah, znači to bukvalno znači tako je Allah htio. Potvrđujemo Allahu htjenje, Allahu htjenje i vodu. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ A da je Allah htio, oni se ne bi sukobili. Ali Allah radi šta hoće. Znači imamo sad ovdje i htjenje i ovaj Allahu ženu. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد dozvoljava, dozvoljava vam se stoka osim onoga što vam je već proučeno u drugim ajetima i kada ste u ihramima zabranjeno vam je lov koji vi volite. Allah, Allah dosuđuje i presuđuje šta on želi. Opet potvrda da Allah želi. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ako ga Allah želi uputiti znači želi njegova grudi učini prostranim za islam ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يساعد في السماء A koga želi u zabudu odvesti, učini njegova, njegove grudi tjesnim, tjeskobnim, kao da se penje na nebo. I ovdje se potvrđuje Allah. Kada je u pitanju Allahove volje i htjenje, važno je znat dvoje. Prvo, imamo dvije vrste Allahove volje. To je kosmička Allahova volja. Šta znači kosmička? kosmička, to je sve ono što se dešava u vezi s redimom kosmosu i ono što čovjek nema, na što čovjek nema utjecaj. <clears throat> Recimo, što smo se mi rodili kao bosanci? Jesmo to mogli birati? Što smo se rodili neki kao muškarci, neki kao žene? smo mogli birati? Mislim na ljude uopšte. Nismo. Jesmo mogli birati roditelje? Nismo jesmo mogli birati dužinu našeg života. Nismo. Znači, to je Allahova kosmička volja i mi na to ne imamo utjecaja, mi smo dužni tome da se pokorimo, prihvatimo onako kako jesmo. Jel me razumijete? I ta kosmička volja se mora dogoditi. Ali pazite, u toj kosmičkoj voli, voli ne mora biti sve što Allah voli. Šta to znači? Allah je htio svojom kosmičkom voljom da među ljudima postoji grijeh. Svi grijesi koji se desi, desaju se Allahom voljom. On je tako htio da bude. Ali kojim htijenjem, kojom voljom? Kosmičkom voljom. To je jedna vrsta volje. Ali recimo, druga vrsta volje je šerijatska Allahova htijenja i šerijatska volja. To je ono što objavio svojim poslanicima u Koranu i tako E tu volju, u toj volji je samo ono što Allah voli. Recimo u šerijetskom voljom Allah je htio da ljudi ne griješi, naredio mi ne griješi. Ne ulazite u blud. Ne približavajte se bludu, jel tako mi? To je Allahova šerijetska volja. I on to voli tako. Ali kosmičkom voljom je odredio da to se dogodi da to bude. Znači da imate i grijeha. E to je razlika između recimo ajete koji nekada iz koji se može razumjeti da čovjek nema volje svoje slobodne volje. Šta to znači? Nemaš slobodne volje čovječe tamo ono gdje je kosmičko pitanje gdje ti nemaš pravo da biš. Ko će biti poslanik? Što je izabran Muhammed kao poslanik? Nije to tvoja volja, to je Allahova volja kosmička. Nemaš utjecaja na to. Što je došlo na arapskom jeziku objavu? Što nije na nekom drugom? To je Allahova volja kosmička, nema i na to ljudi utjecaja uopšte. Jel bi razumijete? A šarijatska volja je to da Allah je u svojnu oči da svi ljudi klanjaju, da redio bi na nas. Ali klanjaju li svi? Ne. Zato je to šarijatska volja. I tu ima čovjek, u toj šarijatskoj Allahovoj volji, leži čovjekova slobodna volja. Krug slobodne volje gdje će biti odgovoran. Što, jel prihvatio ili nije? znaš, od sreće što nam je dao, ima razum je dao čovjeku da zabere dobro i loše. To je drugo, Allah za šanu sad bi kad pričali <clears throat> kako je čovjeku Allah pomogao da izabere dobro, ima više načina. Ali nema spominje prvo ljudsku prirodu. Allah je stvorio čovjeka u takvoj prirodi da je skona vjerovan. <clears throat> zato se u Kur'anu i Hadisma grije, odnosno dobro djelo naziva mahruf. El Maruf u bukvalnom prevodu znači nešto što je poznato. Kao da je duši poznato to da da to treba da radi tako da. A grijeh se naziva munker. A munker znači nepoznato. Znači nije joj, nije joj prirođeno to, nije joj u skladu s tim. Znači prvo je Allah čovjeka pomogao svojom onaj saranjem da je ljudska priroda sklona vjerovanju. I mi znamo one priče da dječak odrastu bez ikoga pa je rekao Bog postoji tako dalje. Znači ljudska priroda. Zatim ga je pomogao time što je poslao poslanika da pojasni to. Da ga poduči. Nama, pogotovo u ovom umetu je olakšao što je obavezao se da će on čuvati objav do sudnjega dana. Nije prepustio samo nema. Nego on se brine o tome, Španova tava, da, da se objava ne zagubi, da ne postane iskrivljena ko što je bilo priješnjim narodom. To je velika olakšća nama. Nije velika olakšća. Znači imam sami... Samo dođi, pokreni se, svači i prihvati da ti je Allah gospodar. I treća vrsta pomoći za vijednike, kaže Ulema, to je samo. A to je pomoć da čovjek prihvati uput. I zato imam Tahavi o svojoj akiri kaže Al haluku bejne adlihi wa fadlihi sva stvorenja su između Allahove pravde i blagodati. Šta znači? Onaj nevjernik koji je ostao, nije prihvatio ima, nije Allah bio nepravedan prema njemu. Bio je pravedan, dostavio im je kao i svakom drugom. A to je pravda. A onoga koga je pomogao da prihvati, tome je darovao svoje blagodati. A darivanje blagodati nije nepravda. Ako ja nekom ne dam, ne, ne, ne dam nešto, i ovome dam nešto, nisam nepravedan. Važno je da sam svima dao iste mogućnosti. Allah je svima dao iste mogućnosti, a sad neke je ostavio na svoje pravde, a neke me je darao od svoje pravde. To je samo ono jednom kosmičku, da nema one sebi od sebe. je? Ono da, da, da će biti, <clears throat> ali da u kosmičku, ali, ali nije dao da ne bude loših stvari to toga. Jeste, određuje. Pa toga nema, recimo, onda bi sve bila maša ova. Pazi, Allah je stvorio ovaj, stvorio, stvorio svijet, stvorio je tri vrste boravišta, kao kaže Vukaj. Boravište u kojem je sve zlo, to je džene. Boravište u kojem je sve dobro, to je džene. I boravište gdje su se spojili dobro i zlo, a to je dunja. I to je kuća ispita. I tu se prolazi, I onda tu se priprema da li za kuću dobra ili kuću zla. A bit će i onih koji su malo će pomiješati dobra i zla, pa će malo u jednu, pa malo u drugu. Ali važan iman. Važno je vjerovanje i ko umri sa vjerovanje da Allah gospodar, da je vjera Islam, da mu je Muhammed poslanik. I pokori se tim osnovnim stvarima, to je namaz, seka, pus, hač, ući će u četvrte. Makar imao i grijeha neki drugih te grijehe mogu, mogu se oprostiti za ovoga svijeta te obom ili pokajanjem tako da. mogu se oprostiti kaburskog kaznom nekada pa na sudnjem danu čovjek bude čist a nekad mož, mogu biti djelomično u džehennemu ali na kraju njegov završetak je džehennem i zato poznati su oni hadisi kada dođe čovjek